Nei, jeg vet ikke hvordan det høres Skal vi gjøre... Din stemme hører veldig sånn behagelig radioaktig. <laughs> du hører på H.C. Eh, Andersens store lisensparty. Ta, tar vi opp? Ja, vi tar opp. Seriøst? Ja, ja. Nå har vi blitt den podcasten. Den ja. som vi ikke... Eller, eh, når alle ikke er klar over at det ble tatt opp. Nei, for jeg var ikke genuint ikke klar over at vi <laughs> tog opp. Nei, men det er jo... Bare for å sette settinga litt, så sitter vi med hver sin mikrofon. <laughs> du har, øh, hva er det for noe? Øreklokker. Ja. På godt norsk. Samme sted som forrige gang i bilen. Ja, det. Vi sitter og ser på det samme spøkelseskibet. Veldig rart øh, å høre eh, gjennom dette her, men vi kan ikke fokusere for mye på det. Nei, du har egentlig ikke gjort det før, du. Nei, jeg har ikke det. Så dette var litt kult. Jeg lurer på jeg kom, jeg kom frem til en uh, mikrofonteknikk. Uh, hvis du skal puste ut, eller hoste, eller bare sånn... Hvis du kjenner om å puste tungt, eller snufse, eller et eller annet, så kan du ta den vekk. Jeg ta en test nå. Ja. Hørte du det? Hørte det på bakgrunnen på en måte. Ja, men det var det som ikke... Nei. Hyperventilering på, på mikrofonen. Jeg tenkte, skal vi starte med å adressere eh, hatmailen som vi har fått? Det kan du. Jeg følte kanskje publikum reagerte litt over, eh, overreagerte litt på at vi brukte N-ordet. Eh, <laughs> fått veldig mye hatmail på det. Um, og faktisk, det, noe, det, var veldig bra. I bakgrunnen hørte jeg det hos denne. Ja. Så har vi fått veldig mye pes for at ikke Lars Berrum kom innom. Ja, men det er jo logistikkproblemer. Og eh, eh, hva skal jeg si for noe? Hva kan man si? Lars? Planlegging og eh, bookingproblemer. Han var ikke klar på at han skulle komme. <laughs> Nei. Vi har ikke vært i kontakt med han. Han er, så. han er en veldig opptatt mann. Og det er sånn, ja. du kan ikke forvente at noen skal bare komme heit tilfeldig. Altid. Nei. Så det er sugde litt. Ja. Men, Men vi kommer til å gjøre det godt igjen, tror ja, jeg. Ja, jeg det er eh, en viss mulighet for at Lars Berrum kommer i, i, innom i, i, dag, er det ikke det? Ja, vi kan si det. Du skal ikke... Det er omtrent like stor sjanse for at Lars Berrum kommer i dag som at uh, Jonas Rønning kommer i dag, eller at Lars Berrum kom forrige gang. Ja, du skal ikke eh, rule it out, er det det her nå? Nei, jeg kan ikke rule it out. Er det, er det riktig å si det? Men jeg må innrømme, jeg ble litt tatt litt på senga med at vi, eh, to, <laughs> at vi tar opp. ja. <laughs> Bare, jeg, jeg, skal bare sjekke mobilen min, for jeg har et par andre ting jeg har lyst til å ta opp uh, helt i, på toppen av showet. Vi, hvis vi tar opp denne podcasten først, og så tar vi opp det andre etterpå. <laughs> Hæ? Hva er det sånn, ja. Play on words, ja. på en måte. ja. Uh, ja, jeg har lyst til å adressere det vi snakket om i, i forrige episode om at vi skulle ha tre nye podcaster. Ja, eller mini-podcaster. En ja. podcaster i podcasten. Pilot-podcaster inn i podcasten. Ja. Uh, vi fant vel egentlig ut at det ble jækla mye jobb å gjøre det for hver episode. Ja, vi prøver å basere, eller, eller planen er at det skal komme ut en ny en hver uke, en, en uke. Er det ikke det? Altså, moderpodkast som vi prata om i forrige uke. Ja, en podkast i uka, uh, men at vi kanskje kan ta hver fjerde uke. Uh, en gang i morgen, var det det? Ja, en gang i morgen og ha nye piloter. Ja. For vi har jo jobber og, <laughs> og liv i tillegg. Ja, ja. Um, så i... Men det er jo... La oss si at... Er det, ikke, er det planen i fremtiden at hvis uh, lyttere har lyst til å sende inn... Ja, ja er min podcast. Og da kan det godt hende at det blir en egen ting. Det skal vi... Vi trenger, ikke, vi trenger ikke, å prate om hva det kan bli for noe, eller vi trenger ikke å foreløpig... Akkurat nå synes jeg bare vi skal prate om alt vi kan prate om hvis vi skal komme oss opp på en time. Jeg, jeg tror ikke det kommer til å bli et problem. Men uh, eller, det, jeg tenker på, vi trenger ikke å... trenger ikke engang så opp akkurat å... Uh, hvordan det kommer til å bli det med foreløpig så er planen at du er der en gang i morgen Så er det, jeg har med en sånn At det er tre Eller fem, er det det vi kom frem til? Fem? Nei, det ble tre. Hallo. Ok, tre og en videre. Jeg har litt lyst til ja. at det skal være to videre. Seriøst? Jeg vet, jeg vet ikke, men det, det, det, det, må kanskje prates litt mer om dette <laughs> utenfor uh, mikrofonen. Kanskje det. Ja. Ok, vi kommer tilbake til det i hvert fall. La oss ja, ja. si uh, i fjerde episode uh, uh, så Lass. kommer det i hvert fall til å komme noen. Kan vi ikke si det sånn? Ja, kanskje. Det, og bare så det er klart, vi vet ikke hvordan nummerepisode dette er. Det skal vi ikke si, for da kan vi legge... Nei, for det, det, det følte du... Jeg følte meg var enig om at ikke skulle si det, og så sier du i, i fjerde episode. Ja, hvis dette men, episode... Altså, det er jo, altså, nei, hvis det er episode syv så er det liksom... Men det er jo dette enten to eller tre, sånn som jeg sa. Ja, ja liksom, vi har jo allerede opportuniteten er da, <laughs> at det skal være en uh, nummer to eller tre eller sånn. Vi har noe, noe spillerom. Hvis ikke så er det, er det veldig vage de episoderne som går før denne. Ja, uh, men uh, vi daterer ikke episoden. Dette kan være hvilken som helst episode. Ja. Uh, det er kanskje tidlig å gå til reklampause Vi snakker litt mer først. Nei, helt det samme for meg. Nei, jeg var ikke klar om jeg hadde fått sponsor ennå. Det er du som står for markedsføring, er det ikke det? Jo, for jeg har jo uh, studert. Jeg har jo en bachelor i ja. Eh, religion, etikk og kultur. Og i, som en del av den bacheloren så har jeg tatt økonomisk globalisering. Ja. Ti studiepoeng. Som ikke har noe med markedsføring å gjøre, men jeg har lært litt om økonomi. Jeg tenker at kanskje vi burde ha um, noe reklame. Ja. Um, men det kan vi komme tilbake til senere. Er det noe du har lyst til å prate Skal vi ta det etiske caset som vi snakket om tidligere, eller skal vi... Ja, du må minne meg på det Hva for noe. Uh, det som skjedde var at vi gikk inn i en butikk for å kjøpe noe å drikke. Ja. Uh, og så hadde du en flaske med noe å drikke <laughs> som du akkurat var ferdig med, eh, cola. Ja. Så kastet du i søppeldunken utenfor. Ja. Jeg, skal, jeg, skal, jeg er han fyr som bare sier det så. Ja. Ja, og så når, uh, eh, når vi kommer inn forbi døra, ja. så ser du, så får du øye på ja. en, uh, ja. ja. Uh, panteautomat ja. med lotteri på 35 millioner i potten. Ja. Og så sier du, eh, kanskje jeg burde prøvd meg på lotteri i stedet for å kaste den i søpla. Så går vi inn, kjøper det vi skal kjøpe på vei ut, mens du står i kassa, så går jeg ut i søppeldunken og henter den flaska. Stemmer. Putter den i lotteriet og, og kjører lotteri. Ja. Så det, eh, det som var greia da var... Hvem hvis, hvis, jeg hadde vunnet, så hadde jeg sagt til meg selv at da, da skulle jeg eh, foreslått å dele det 50-50. Ja. Eh, premien. Men eh, hvordan hadde du forholdt deg til det? Hadde du syntes det var urettferdig? Siden det var de flaske, og det var din idé å, å bruke lotteriet? At det er akkurat som jeg hadde... Men, eller hadde du i det hele tatt... Eh, du hadde ikke tenkt å hente flasker i søpla og, og panto, hadde du det? Nei, jeg tenkte på det når vi gått inn, men det sto en, en det sto en mann utenfor og røykte, så jeg følte øh, Skal jeg være den personen som går ut og peller opp en flaske av søpla og går inn og panter? Ja, for det er den personen. For er, jeg tenkte på det når vi var på Elkjøp tidligere i dag og kjøpte de her to mikrofonene. Ja, ja. Så tenkte jeg, er det en person som, kommer til, som, som sier til henne i kassa, ja, podcast, vi skal spille inn podcast, Bito. Eller er det egentlig tenkt å si, tror du disse mikrofonene kommer til å funke til hiphop, innspilling av rappmusikk, og liksom kødda, ikke sant? Ja, når vi er på denne trappa da. Eller, nei. Nei, til, til henne i kassa liksom. Men snakker du ikke det høyt om det? Eller snakker det dere med så på det? Ja, jeg snakket om det tidligere. Om du kan spille inn hiphop-sida din der. Ja, men jeg tenkte på at jeg skulle gjøre det sammen til en person, liksom. Ja, ja. Men så fant jeg vel egentlig ut at jeg ikke var den personen, for jeg tørte ikke. Men, uh, for jeg er den personen som regner med at hun stiller, eller hun... Når hun ser jeg kommer og kjøper mikrofon, så tenker hun automatisk, og sier høyt, og skal du med deg? <laughs> ja. Og så tenker vi kjøper mikrofoner, for vi skal ha karaokekveld på kollektivet du ville heller ha med deg noen når du kjøpte mikrofonene, for at ikke det skulle se ut som at du var en fyr som kjøpte to mikrofoner. Ja. For da ville hun automatisk tenkt at du er den fyren som kjøper to mikrofoner som du skal bruke helt alene. Ja. Jeg, ser, jeg, vet ikke om jeg ser logikken helt til at hun skulle... Ja, bra, smooth. Ja. Men øh, kan ikke du ta og eh, snakke om dette her med øh, Abraham... Øh, karakteren din? Eller er det Hæ? <laughs> kameraten min er det jo. Eh, kameraten din, ja. Abraham. Skal eh, Abraham komme inn i bilen? Tingen er at Abraham har, kommer sikkert med sin egen podcast eh, senere, så det var kanskje dumt av meg å spoile at, eh, at, det var, at det er det. Ja. Er det det? det? Ja, jeg kan liksom godt si det. Det er jo... Det er, <laughs> en karakter? Jeg vet ikke. Nei, jeg, ikke, jeg kan få Eller no, no, kan gå, vi, kan, vi, kommer tilbake til Abraham. Han kan komme inn, han. Uh, nei, vi kan, vi kan, ta Abraham nå. Er du, er du den personen som kan launche ut en karakter plutselig? Uh, uh, du må gi meg noe å jobbe med da. Ja, Tema... Um, la oss si at at du, eller at Abraham nå uh, er i en intervjusituasjon. Kan vi ikke bare prøve, for jeg tenkte på det tidligere. Uh, ut fra alle de podcastene som jeg hører på, så kunne jeg tenke meg å prøve ut uh, noen lignende settinger i vår podcast, ja. Og se om det fungerer, om det er noe vi kan bruke til å fylle tid. Fylle tid? <laughs> ja. <laughs> Du har nok å snakke om. Ja, det tror jeg. Ja, noen da så føler jeg at skjønte vel at uh, ja, kanskje vi trenger å fylle litt tid. Uh, men noen da tenker jeg det er ikke nok tid på denne rekorderen til alt jeg har lyst til å få ut. Men eh, akkurat i dag så følte jeg at det kanskje blir vanskelig å følge tid. Men <laughs> opp med stemninga. Ja, ja. Nei, men la oss si at du er At du er At Abraham er gjest på en podcast da. Hvordan podcast skal vi ta? Hvordan modell skal vi bruke? Samme for meg. Eller jeg må, jeg må eh, jeg Ikke helt Eller du må legge Ok, men da Hvis du bare eh, finner eh, Se for noe Name the Game, og så skal jeg prøve å leke med. Obvious choice, da. En typisk sånn WTF-situasjon. Der ja. du er gjest på podkasten, men du er yngre enn meg. Jeg er hosten, og jeg er eldre enn deg, og jeg respekterer eldre folk enn meg sjøl, men jeg er ikke så Men jeg har uh, nylig suksess. Ja, du er veldig put together. Du... Nei, men det er Abraham er ikke det. Ah, nei, men da har vi et problem med en gang. Men da kan jeg være at det er meg som har oppfattet Abraham litt feil, at du må rette på meg. Men uansett... Um, um, Abraham Steinberg, er det han heter? Ja. Er det det du heter? ja. Um, hvor vokste du opp? Jeg, jeg, jeg vokste opp jeg kommer fra Sør Sørlandet. Ja, så Kristiansand. Eh, og du fra jødisk bakgrunn? Eh, ja. Og er det mora di som er jøde da, eller er det faren? Eh, det begge, be, be, begge, begge bo, både min far, far, og mor er jødiske. Kan ikke du snakke litt om prosessen din? Hvordan, eh, når, når du, hva, hva jobber du som forresten? Stand-up-komiker. Du er det, ja? Ja. Ja, men det passer egentlig veldig bra, for det er stort sett stand-up-komikere som jeg pleier å intervjue. Ja, jeg, jeg har hørt mye, mye på podcasten din. Du har det? Ja. Ja, det har blitt en del av de nå. Men uh, jeg følte jeg måtte gjøre noe med livet mitt, for jeg følte jeg var på en plass, uh, eh, en <laughs> veldig mørk plass, der uh, noe måtte skje. Men nå skal ikke dette handle om meg. Um, ja, hvordan begynte du? Open mics liksom, eller eh, var du en del av en sånn sketch troupe eller et eller annet? Jeg begynte med, på skolen så var jeg, jeg var en del av teater. Det er, noe, det er noe med det som minner meg om Woody Allen, jeg vet ikke hvorfor. jeg, jeg, tror jeg, vil ta, jeg, tar, jeg, tar, det som et eller, kompliment. Ikke nødvendigvis Woody Allen, men i hvert fall jødisk, nevro, nevrotisk eh, karakter har, har, har, har vi lov til å kommentere på Bitten her? Bitten? Ja. Hva gjør du en bit nå? For eh, da kanskje du har misforstått. Dette er ikke Comedy Bang Bang. Dette er mer sånn, eh, med, jeg snakker med deg om ditt liv. Det er ikke... <laughs> kan, kan, jeg, kan, kan jeg komme... Uh, Todd Glasgow-aktig kommentere på eh, det vi holder på med? Ja, ja, slå det løs uh, <laughs> Nå glemte egentlig hva jeg skulle si for noe. Uh, jeg følte ikke jeg helt klarte å naile Jeg eh, klarte ikke helt å få ut karakteren. Men det er greit. <laughs> det ble veldig merkelig. Og, eller, jeg følte meg lett fanga på det. Jeg føler ikke um, alt det det ligger i lufta at han er en parodi på Eller han er <laughs> ikke, en parodi til Woody Allen. Jeg føler ikke vi burde adressere helt til at han er jødisk. <laughs> jeg føler det er liksom... Men, uh, jeg, føler, jeg føler det etniske gruppa som gjør uh, eh, touch-up opp igjen og ble... <laughs> Men det er ikke akkurat det profesjonell heller. Da. Nei, nei. Jeg, skjønner, jeg skjønner nesten ikke hva som skjer i gang. Jeg, egentlig oppdaget i da at jeg, at jeg, at jeg lever i en boble. At det er en stor boble rundt meg, en fysisk boble. Men... Uh, Ok, misslykka. Kan du ikke bare <laughs> konkludere med det? Det var misslykka. Nei. Nei, ok. Det var vellykka, men... Hvis du eh, prøver... Uh, eh, jeg skal se for noe. Kan vi prøve igjen? Nei, men, ja, ja, det kan vi gjøre for så vidt. Men... Uh, det, vi, vi, har aldri gjort det her før. Vi prøver på noe nytt nå, og det, det er jo det som er poenget, eller... Ja, men jeg, jeg, jeg, det, det, som jeg... jeg kunne egentlig mer tenke meg å ikke avsløre at ikke vi kan dette, eller bare late som at vi kan det, men at vi bare ikke gidder å gjøre det. <laughs> Hadde vært bedre. Neida, vi, vi, vi må <laughs> vi får prøve, eller? Nei, men... men eh, kan, eh, grunnen for at vi gjør det her er jo fordi stort sett alle venner og bekjente, folk på arbeidskolleger og eh, folk vi treffer rundt forbi har jo De kommenterer jo hele tiden, de sier jo til oss hele tiden. De, de, hører på samtalen vår. Ja, ja. NRK var jo, skal se for noe, vår vei til iTunes, men alle, alle sier jo det her, det her der sier må på iTunes. Ja. Det, her må, det her må hele verden høre. Ah. Altså de, eh, de små finurlige ideene du har. Det det må, så, dette må ut på iTunes. Men det er ikke alltid så lett å være den som uh, får høre det hele tiden, og så altså det presset som det innebærer å, å fange den uh, på en måte perfekte uh, måten å prate på på mikrofon. jeg falt litt ut her nå. Jeg, jeg, ble så opptatt av... Jeg falt ut for lenge siden. My surroundings. Ja, for det dogger tenner rundt oss. Ja, det gjør det. Bør vi ha noe luft inn her? Så da, så åpner vinduet bitte, bitte, bitte litt, eller... Ja, må øh, må du, <laughs> ja eller ri om tenninger. Ri om tenninger, i hvert bare for å slippe ut litt. Jeg vet ikke om vi skal ha mikrofonen hen, så folk kan høre det under vinduet. Ja, det kan jeg. Et øyeblikk. Ja, nå kommer vifta på. Jeg vet, du, jeg vet ikke om de hører det på. Det gjør de sikkert. Men det... det her er... Jo mer de hører, jo bedre for deg. Kan ikke bare... Ja, ja, det... det, det, det med, jeg tenker på noe... Ikke omgivelsene, men... Um, atmosfæren Atmosfæren, ja. Folk trenger atmosfære for å overleve. Men, eh, jeg hører jo ofte folk snakke om i filmer at liksom, eh, det var god atmosfære. Eh, dårlig manus, men god atmosfære. Ja. <laughs> så eh, hvis det, dette kan være det, så er det i hvert fall noe. Men eh, det er ikke noe manus. Eh. kan jeg... Jeg har en... jeg tror han er... Eller... Ja, for Guds skyld. Jeg har en anekt anekdote Nei, jeg vet ikke hva det ordet er. Fabel? Nei, uh, på jobb i går Oi. Oh. Mm. Uh, på, jeg tror det var i går. Nei, foregårs tror jeg det var. Ja, uansett. Så holder Eller så begynte eh, jeg isolerer og Eller det jeg, gjorde Eh, på jobb nå, er det å isolere, plastre, lekte ut, eh, sette opp inn og... om. Noen som kjenner ja. seg igjen? Ja, det tror jeg det. Så, sånn, mm. jeg, prøver, jeg venter på svar. <laughs> Skal vi ta calls? Ja. Nei, jeg, jeg fortsetter eh, tilbake til historien. Hvis det er noen som kjenner seg igjen, så kan de sende en mail til hcandersenslisensparty Ja, det er det går an å lave det, gjør det ikke det? Jo, jeg, til, jeg må jo gjøre det nå. <laughs> ja, du må jo gjøre det nå. Ja, men det laver vi. Det er ja. null stress. Skal jeg fortsette på uh, historien? Ja, da skal vi bruke hotmail, for det er jo... <laughs> de trenger bruker... Ja, nei, fortsett. Ja, AOL kan du bruke for de som tar den referansen. Det, det, det, Og hvis noen tog den referansen, så kan de skrive inn til H.C. Andersens lisensparty at gmail.com. Og eh, si ja, eller jeg tog den referansen. Ja, eller så kan du si Jeg kjenner meg igjen Ja Men uh, fortsett på anekdoten din Ja uh, Vi skulle begynne eh, i uh, andre etasje Og uh, isolere Med, og en lærling Bare for å sette settingen Hvor mange etasjer er det totalt? Det er to Så på toppen av bygninga? På toppen av bygninga Ikke på tagen liksom, men Nei det er den øverste etasjen i huset. Så strengt tatt nesten på toppen av bygningen? Ja, ja, andre etasje. Ja, det er øverste etasje i huset. Ok, fortsett. Eh, så kom jeg opp, så var det fryktelig rolig til deg. Så kommer lærlingen opp etter meg. Uh, skal jeg si, altså, vi har ikke noe sånn der... Uh, vi har ikke et forhold der vi kan uh, prate veldig, eller det er veldig overfladisk prat. Det er derfor de ikke Hæ? Jeg føler det er veldig Jeg, jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt i det. Nei, men det Det gjør egentlig ingenting. Poenget er at jeg, jeg brukte et uttrykk jeg egentlig ikke vil bruke. Eller det, jeg, jeg, tenkte jeg inkluderer han i det som skjer. Prater med han. Altså, han føler seg inkludert i firmaet. Uh, det høres jo veldig teit ut. det høres <laughs> ut som en gjedde. <laughs> sånn special case. Og det jeg sa var liksom, ja, det er så rotet der oppe, det vet ikke henne skal begynne å rødde, eller liksom, man begynner å rødde, men det er så rodet her, jeg vet ikke henne skal begynne. Kjefter du subtilt på han? Nei, det er ikke han som har rodet. Ah, men eh, det, det, er, eh, liksom, det er så rotet her oppe, jeg vet ikke henne skal begynne å rødde, eller eh, det er så rodet, jeg vet ikke henne skal begynne å rødde, for det er så rotet Det er veldig teit måte, eller folk klarer å se det, trenger ikke poengtere det, så det er, det er teit av meg å si. Men det som er enda teitere, er å svare Eller han mente det sikkert bare helt oppriktig. Hvis vi bare tar og begynner fra en kant, og begynner å rydde Han svarte Han svarte ja, Hvis vi bare begynner Ja, mm. jeg, jeg, tror han svarte oppriktig. Eller eh, hvis han var sarkastisk, det går til han var sarkastisk eller ironisk, jeg, jeg vet ikke. Det er han forut for sin tid, i så fall. Men jeg følte mitt eh, Det jeg sa var litt retorisk, eller noe, at det var ikke Jeg forventa ikke noe svar, eller men det jeg tenkte på, det var veldig gøy hvis det faktisk ikke jeg hadde ikke anelse. Det var umulig for meg å, å Eller eh, hvis jeg ikke hadde skjønt Eller hvis det er at eh, Jeg faktisk ikke visste henne skulle begynne å rydde. Og det er ikke klart at det er liksom ikke Det er ikke rundt i høyet mitt, eller det som jeg klarte ikke å forstå. Og henne skulle begynne å rydde. Har du hatt Nei, eh, har, har, du hatt sånn noen gang? Nei, det, eller, det, jeg vet ikke om det går an å bitt om det, men liksom at ja, han må forklare, eller liksom det, det, er umulig for, for meg. for dette var ikke det som ba han om hjelp, liksom. Det var ikke du som oppriktig ba om hjelp til hvor du <laughs> skulle hjelp? Jeg vet ikke henne, jeg skal begynne å rydde. Nei, det var, det var, jeg spurte ikke om hjelp, men det var veldig gøy. Er det bevisst at du holder mikrofonen som 50 cent? Jo, jo er det? Jeg føler det, at han har rullet opp... Uh, jeg bare, jeg følte det var fem meter lang ledning, og så er det liksom en halv meter hent til... Min ligger på gulvet, tror jeg. Jeg ble skitt. Så har du æsj. <laughs> ja, jeg tror det. Vet ikke. Han ligger der. Så dette, dette er sånn type historie du kommer til å høre i H.S. Andersens store lisensparty. <laughs> Ja, øh, men dette var den beste, vi begynte på toppen. Dette var den beste anekdoten din. Så du jobber oss nedover lista. Så ja, planen var egentlig at vi skulle ha en... bedre Ikke forvente at det skal bli noe bedre enn... Ja, det er noen eller jeg vet ikke om det er noen vits nå, men liksom det er sånn her sånne historier øh, tenkte kanskje vi kunne Eller den historien kunne kanskje ført til en improvisert bit. At vi liksom spilte hver sin rolle. ikke så veldig glad i improvisasjoner. Jeg synes det er gøyere med øh, Scripted material. Ja, det er spesielt det, men uh, øh, bare, bare liksom å snakke uh, samtaler. Men uh, vi, jeg tror vi skal bare se hva som skjer. Ja, ja. Uh, men jeg kan godt improvisere Men hvis vi skal improvisere Så må vi slutte å si at det er det vi gjør <laughs> Hvorfor det? Nå må vi heller bare la det skje. For det, ja. det er, jeg, for min del Det eh, ble veldig vanskelig å forholde meg til ehm, Jeg følte med en gang vi fikk på jeg fikk på ø, plugger i ørene og mikrofon. Da ble det virkelig? til Ja, en ting er at det ble virkelig, men en annen ting er at jeg følte liksom... Det var utrolig stress å dra, foran igjennom gjennom bobla, du. Bobla? Ja, du lever jo i bobla. <laughs> ja, bobla mi, ja. Men jeg føler... Um, at hvis noen kommer nå, går han opp langs bilen, så vil jeg ha et med lada øyeblikk. <laughs> du fatter det gøy. Hva faen? Hva er det som skjer? Sitter to inn i bilen. <laughs> Ok, ok. Mikrofoner og øreklokker. Ja, for dette er din go-to vanlig personstemme. Ja. <laughs> Det en Det, sitter sånn to mennesker inni den bilen. Ser du det, Ser du det, Jon? Det sitter to mennesker inni den bilen med mikrofoner og øretelefoner på hodet. Min, min eh, jeg, jeg, jeg, tror du vil eh, få gått litt mer, mer sånn som dette. Hæ? Hæ? Oh. <laughs> Hva er det det jeg gjør? Hva er det det? Hvorfor gjør det det? Hæ? en <laughs> liten Den måtte det fra øya Eller fra Møvig <laughs> eller et eller annet den, alle, alle, lokale sånn sand. <laughs> Du nailer ganske bra der på deg som to her Ja, men det er jo et veldig uh, smalt publikum da Jeg er sikker på uh, eh, facebook vennerne mine, mange av dem ville likt den Eh, bør jeg le på mikrofonen, eller bør jeg le utenfor mikrofonen? Jeg føler du bør le litt på mikrofonen, så ikke det bare høres ut som at du... <laughs> du høres som det helt stille. Stille fordømmer meg. jeg klarte ikke å si noe, jeg bare lo. Men det er jo en type teknikk som vi må bli flinkere på etter hvert. Men, men jeg kunne egentlig likt å ha hatt mikrofonen i et stativ. Ja, ja, men... Hva, hva mener du? Eh, tekniker? Skal vi ta produsenten og tekniker? Ja, snakke med produsenten. Nei, vi, vi, det som er så greit med hele dette opplegget er at vi har ikke noen sånne executives hengende over oss. Vi har jo NRK da. Du er veldig opptatt av at vi har NRK. Ja, men uh, hele poenget mitt er at de, de, kommer ikke ned på settet her og, og, plager oss. Det er derfor vi står i bilen. Så, så de kan ikke styre innholdet på noe som er... Men, men de vil jo, sånn som de bare skjøtt, uh, sensurere uh, visse ting fra, fra første episoden, men det er jo sånn Det skjer ikke. Nei. Du vet. Jeg lar meg ikke sensurere. La det ikke sensurere. Kan Hvorfor snakker eh, jeg sånn? Og, nå, jeg vet ikke hva slags traumatisk opplevelse du har fra barndommen din med straighte folk, men det virker som at de er veldig på kanten til femi og, at <laughs> de er veldig dømmende. Ja. <laughs> Nei, men eh, jeg, jeg, når vi snakker om sensur, så hørte jeg på uh, eh, CD i bilen tidligere da. Um, ehm, det er kona mi sin Eminem-CD. Ja. <laughs> Eh, der uh, Eminem og uh, Elton John framfører live Stan. Husker du den? ja. Ja, det er han som tar med seg kona i bagge mm, Ja, det er han fa fanen til ja, ja. Eminem. Uh, Big Stan. <laughs> This is Stan. Stan. Uh, Sterke ord. Uh, tygg litt på... Eh. Men uh, det, det, som var greia da, at det, det var en framføring fra en MTV Awards eller et eller annet, eller Grammy ja. eller noe. så der måtte de sensurere alle ordene, så var det liksom sånn... Uh, I stedet for shit så sa de crap, i stedet for fuck så sa de... Fudge. Fudge. Eller frickin. Ja, eller frickin. I stedet for... frack. Shit så sa de... Shit. Sånn type ting. Ja, uh, og det som var litt artig var at uh, i begynnelsen så var det sånn, ok, det er en barnslig teit versjon av Stan. Men siste verset handler om en fyr som har uh, bindt kona, lagt, eller dama, lagt henne bak i bagasjerommet og skal kjøre ut fra ei bro, mens, som, og kona er gravid. Og da, selv om du har tatt ut banneordene, <laughs> så er det sånn, <laughs> vi har sensurert vekk banneordene, men det er fortsatt en fyr som, hun hyler fra baksedet liksom, så det defeats the purpose litt, føler jeg. Ja, ja. Så kjører de ut fra broa og tar liv av seg selv også. Men, men de sier jo ikke shit. Så, så, da er det greit, liksom. Det var bare en litt morsom observasjon rundt dette med sensur og det med... Ja, hvis folk hadde hørt shit, så kan det godt hende at de hadde gjort det her i teksten. At det, shit hadde påvirket dem til å gjøre det. Til å shit, til å drit, liksom. Nei, til å binde kona og legge henne i bagasjerom og kjøre ut fra ei bro. Ja, eh, det ville eh, ja, det, jo, det vil jo Jeg føler det er kanskje bedre at vi har et forhold til, til binding av koner og legger det i bagasjerommet eh, med, med, med, med, fine ord. At liksom det, det er, Blir ikke det sånn at det blir normalt? Hvis det er en fyr som driver og banner og steiker og gjør det, blir ikke det Ja, men han er bare en kjip fyr. Men hvis han formulerer seg, liksom hvis han sensurerer seg og sier sånne tuller, sånn som frikken, ble ikke det litt... Uh... Eh? Freaking take you to the dump. Åja, oh, altså, her, her, er du... Hva er det jeg holder på med for noe? her, her... Folk kommer til å høre det her. Ikke nødvendigvis. Nei, faktisk ikke, men... Ikke uh, skyt uh, fuglen for... Uh, ikke selv skinnet for bjørn skutt. Det er, jo, det er jo faktisk bare positivt om bjørn nå slipper meg litt løs. Ja, det er jo det. Det er akkurat som du slapp deg veldig løs tidligere da. Hva tenker du på? <laughs> jeg vet ikke hva jeg skal si det. Det er... Det var en stygg scene. Hæ? <laughs> Ja. Det var det jeg frykta, den der døde stillheten, i stedet for... Uh... Nei, du, du, slapp deg jo skikkelig løs tidligere da. Jeg skjønner på, er det en bit? <laughs> må jeg si, eller hver gang jeg skal prøve å framprovosere en bit, så, så, må jeg si, at dette er en bit. Ja, jeg trenger kanskje mer informasjon, eller liksom... Um ja, men jeg trodde, jeg trodde, du var flink til å improvisere. Hvis jeg bare... Ja, ja, det... Altså, altså, jeg, jeg, hvis, hadde, hvis, du hadde servert med den, så hadde jeg sagt... Ja, men det... <laughs> Ok, nå ble det stille. Ja, men det er yes and... Ja, og... <laughs> På, på norsk er det ja, men. <laughs> ja, men. Det, første, det, var ikke sånn det var. Første regelen i imp improvisasjon. Ja, men. Neida, men uh, da ville jeg sagt... Uh... Skal jeg ikke prøve å gjøre sånn der... Uh, teatersport er sånn at vi skal prøve å si den samme setningen Liksom. Ja, vi <laughs> Jeg det gøy å jobbe en podcast. <laughs> det er, hysterisk. Uh, det er sånn uh, løvebakken. Ja. ok. Uh, <laughs> skal vi bare prøve? ja, ok. Det er jo egentlig bare vi prøver å si de samme ordene hele tiden. Ja. Ok. Jeg Ja. <laughs> det dummeste jeg har vært med på. Jeg <laughs> tror noen må prate, så ikke det blir helt, helt dødstille. Ja, det var gøy for meg. <laughs> Det altså. var veldig gøy for meg. Neida, vi får... Jeg tror det er første podcasten i Norge da jeg har gjort det. Tror du det? Jeg vet ikke hvem Jeg tror det, det er jo... Jeg tror ikke Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne gjorde det. Det som er gøy med Norge er at uh, man alltid kan si at det er første i Norge som gjør noe. Ja, ja. Sånn, er, hvis du har en film i det, er jo liksom... Er det første i Norge som lager med personlig film? Det, er... <laughs> det er Judd Apatow på norsk. Eller det... Ja, vi, vi er inspirert av... Inspirert av mange forskjellige, men uh, det blir bare stemmen igjen. Tilbake til den her feminine, straight, uh, square fyren. Ja. Ser <laughs> du ikke det? Hvem er det som er fra Sørlandet? Er homo og femi? men allikevel veldig eh, enkel, liksom dømmende, <laughs> jeg føler den stemmen din burde henge sammen med en veldig åpen person. Sånn der... Eh, men det kan... Ja, det sier du når han spiller en podcast her. Kult. Fett, det... Se på det, Jon. De sitter og spiller en podcast på har, eh, eh ettermiddag. Ja, håp. Jeg, jeg får håp for uh, kulturbyen Kristiansand. Ja, okay. Men ja, eh, når det er sagt, hvis det er, noe, eh, hvis det er noen i Kristiansand som føler at de eh, er kule nok til å ta kontakt med oss, så send en mail til HC Andersens lisensparty at aol.no. Ja, <laughs> et AOL, ja. Gmail.com. Hvis det er noen som har lyst på sin egen podcast, så produserer du det, gjør du ikke det? Nei, ikke. Nei, ok. Jeg vil bare gi deg muligheten til å si det. For du, du, du trenger venner, ikke sant? <laughs> ja, jeg trenger venner. Eh, og du har veldig mye kult utstyr som venner eller folk kan komme og lege med hvis de, hvis de er kule, ikke sant? Ja. Ja. Du vil ikke fortsette å prate litt? Hva er du tenker på? <laughs> Bare snakk videre eh, mens jeg prøver å komme på noe mer jeg kan snakke om. Skal vi snakke litt om uh, science fiction? Ok. Jeg tenkte på en ting uh, med science fiction den ene dagen. Tenkte på en ting med science fiction? Nei, om science fiction. Om science fiction. Unnskyld. Uh, jeg tenkte, jeg kom på en film i det. første norske science fiction, men det er sikkert. <laughs> Ja, ah, blindpassasjør. Ja, jeg vet det. Jeg visste du kom til å gå til den referansen. Blindpassasjør. Blind Max Manus. Nei. <laughs> <laughs> Prøver du å ta fra oss eh, Kontiki. kultur, kulturarven vår? Kontiki var jo den første, norsk, eller, første gang vi gjorde eh, eh, en eh, Heyerdahl-film på norsk. Var Kontikis Oscar-nominasjon uh, med lidenhet? Vi, vi krysser over inn i en filmpodcast der vi snakker seriøst. Jeg vil, jeg vil si at uh, lidenhet, nei, det var det ikke mangel på bedre alternativer, kanskje. Ja. Eh, men at det var eh, jeg, jeg, jeg, tenker kanskje at det var sånn en sånn nod. nå har de her to uh, nordmennene lagd masse sånn forsøk på å bli Oscar-nominert, eller i hvert fall to på rad. Så vi gir de nominasjon. Bandidas og Max Magnus Ja, Bandidas var jo skulle jo bli Pen Penelope Cruz sin uh, første Oscar-nominasjon. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva jeg snakker om egentlig, men jeg, jeg føler at... Uh, du har en eh, ting om science fiction. Hvis jeg skal være helt, helt uh, eh, den seriøs, så skjønner jeg ikke hvorfor den ble Oscar-nominert, uten at jeg vet hva, hva det sto mellom, men uh, det er jo en film som handler om... det er Contiki som ble Oscar-nominert. Det, det, det, det, er jo en slags Oscar-film, for all del. Men, ja, ja. men hva er det den filmen forteller, liksom? Hva, hva, hva slags Forteller eh, om Eller han er jo en dramatisering av dokumentarfilmen kon som vant ja, Oscar. Han forteller en historie, det gjør han, men, men, men, men hva er det filmen <laughs> prøver å formidle? <laughs> ja, kon er bare en absurd samling av bilder fra Stillehavet og andre plasser. Ja, nei... Uh jeg føler vi, Hvis vi snakker litt mer om dette her Ja Dead air Dead, hey. dead air Ja, men det er Når du er komfortabel med stillheten Louis C.K. sier når du, Jeg tror det er Louis Eller Skal vi fortsette å snakke om Louis C.K. i hver episode? Han er jo den eneste komikeren vi vet om mm. Pluss Eller vi vet om Chris Rock, Jerry Seinfeld Lars Berrum det er en til. Knut, Knut Nærum. Knut Nærum, ja. ja. Han ble jo nevnt forrige episode. Jeg tror det er deg. Jonas Rønning kjenner jeg til. Jonas Rønning kjenner vi jo til. Um, du har vel ikke hørt med Mark Merrum ble nevnt nå, vi Det er han jo. Ja, vi, vi, vi, kan masse navn. Det, det, er bare å utfordre oss på, på gmailen vår. Uh, vi kommer til å smelle til med... ja, hvis jeg sender typisk... Uh, Send en adjektiv historie, så skal jeg ja, følge inn navnene med, med, kjente og ukjente komikere. Jeg ble eh, <laughs> det jo mer et egennavnhistorie. ja, det vet jeg Jeg skjønte det selv. Ja, send meg en egennavnhistorie, så skal jeg følge inn egennavnene. Med stand-up-komikere. Eh, så kan du skrive bare masse sære adjektiver, eh, sånn at det ser ut som en adjektiv historie som er blitt følt inn tilfeldig. Hvis det, hvis det er men så skal jeg følge inn egennavnene, sånn som... Ja, og så kan jeg... Det var en gang Mark Maron, og, og så må vi gå litt mer sånn underground. Um, Så kan jeg følge ut pronomen. Robin Inns. <laughs> kan du følge inn pronomen? Ja. Ok, let's do it. Det var en gang Mark Maron og Robin Inns uh, eh, sto utenfor en... Og hva er pronomen egentlig? Han, hun. Ok. Ja, dem, de. Det var en gang Personlig Mark... pronomen, og så er det... jo Um, det ikke den pronomen, da. Det var en gang Mark Maron og Yngve Skomvold sto utenfor... Ja. Utenfor? Nei, pronomen, takk. Utenfor de? Sitt hus. Hus? Hus er ikke pronom. Nei, jeg hus. prøver å... Jeg, bare si et pronomen, du. Det var ikke det du skulle. Ja, men hus er jo ikke et pronom. Nei, men nei, det var det jeg skulle si. Eh, det var en gang Mark... mag... Begynn en gang til. Uh, det var en gang uh, Mark Maron og Yngve Skomsvold sto utenfor, og så bare sier pronomen. Du så, så kommer det, til, det kommer til å bli rart, jeg vet det. Det kommer ikke til å henge sammen. De! Sitt hus. Hvem var dem? Tenkte <laughs> Mark Han. Maron. Uh, hvorfor er ho her? Skal vi snakke de samme ordene? <laughs> Skal vi gjøre sånn som vi gjør i stand? nå? Kanskje! Ah, <laughs> Vi prøver å ro Neste etis Nå prater du bare tull. <laughs> ja, for jeg mistet den for lenge siden. Ok. Ja, greit. Vi burde hatt Espen Barek Simonsen, eller hva faen han heter. Brunebekk. Han som har uh, dratt til helvete-sangen fra 90-tallet. Han som er på Anne-Kart Herlands nye eh, program på TV Norge. Nye humorsatsing. Er det TV Norges nye humorsatsing? Det er det de sier. Ny ok. Ja, hva er greia med TV Norge egentlig? De, de, de rekrutterer alle nor norske <laughs> kjente komikere. Jeg tror det skulle bli en bare Hva er greia med TV Norge egentlig? Er det TV bare for uh, Norge, eller... Ja, eh, klassisk, dårlig klassisk spøk. spøk. Du kommer til, til Danmark. Har du ikke TV Danmark her? Nei, jeg tror ikke vi har det. Nei. Eh, ja, det, er. men eh, det var en spøk. ok. <laughs> Det går til at spøkradene min tar opp mer etter hvert som vi blir eh, vant til det her. Mulig det. Uh, det som er ting når du spiller en podcast Det er jo at uh, det har litt med dagsformen å gjøre, og det har med hvor mye overskudd du har, om du er på'n, <laughs> om du faktisk har noe å komme med, den type ting. Ja, men det er jo kult å bare være, uh, det, som, være det sjel øyeblikket. Ja, for det er det som... Er, du trøyt, så vær trøyt. Vær trøyt! Jeg prøver. Jeg prøver. Jeg prøver veldig hardt å være akkurat meg selv øyeblikket. Ikke påta den en eh, karakter. Det var akkurat som eh, en god venn av meg, Jan, sa, at uh, det, når han går og, og, vasker i huset sitt, så synes han lange samtaler, det trenger ikke være, trenger ikke være underholdende, så lenge du ja, hører på det. Det er bare noe å høre på. Du kan se på det sånn. Og så plutselig så kommer det noe, noe ut av ingenting som er litt gøy å høre på. Ja. Jeg føler det er veldig sånn, vi kommenterer veldig uh, mangelen på Uh, liksom innhold, eller uh, at du er veldig opptatt av å kommentere hva vi holder på med her. Egentlig burde vi det er egentlig litt sånn frekt mot de som hører på. Å kommentere det vi holder på med? På en måte, for, eller egentlig så føler jeg at uh, jeg kan ikke si det her og love at noen skal synes at dette er interessant. Jeg, jeg, <laughs> jeg, jeg tror ikke det selv, eller nødvendigvis alltid at det kommer til å bli det selv heller. Men uh, da må det være greit at ikke det er det alltid heller. Så fuck det, lytter som som krever at det skal være interessant hele tiden. Er du interessant hele tiden? Er du det? Skriv det til Gmail nå hvis du er det. det er veldig, ja, veldig greit hvis det, vi får noen god tilbakemelding på det. Egentlig er det veldig greit generelt med gode tilbakemeldinger. Ja. Jeg er veldig interessert i å høre fra eh, interessante personer. Jeg er veldig interessert i å høre fra folk i Jeg er veldig interessert i å høre folk som skriver eh, de er ikke, eller, Jeg er veldig interessert i å høre fra folk som, er uin, eller som påstår selv at de er uinteressante. Da er du interessant i deg selv. Ja, jeg er veldig interessert i å høre fra uh, alenemødre Det er jo som bare fortsetter time til meg og fortelle om jeg er veldig interessert i å høre. Og hør, hvem er... Ifra. Jeg er, veldig, jeg er veldig interessert i å høre fra en høy, mørk, Kanskje han er litt interessant Jeg er veldig eh, interessert i å høre fra uh, Lars Berrum, Jonas Rønning Chris Rock Jerry Seinfeld, Louis C.K. eller uh, Hvem var den sist? Knut Nærum? Og WTF, Mark Maron. Det er veldig interessert. Hvis, hvis, du er kona til Knut Nærum, og du, tar, at du kommer inn, han sitter i uh, Jeg tipper kanskje han har et kontor eller noe, eller at han har en peis Et annex? Er det det da? Nei. En sånn man cave. Hvis du er kona ja, til Knut Nærum og, og, kommer inn og finner han sitter han, så nikker anerkjennende mens han hører på dette <laughs> inne på kontoret sitt. Så send en mail da, si det til oss. Jeg vil vide det. Ja, ja. For nå, akkurat nå ser jeg for meg han sitter der med, med fingeren på haga, nikker anerkjenner hans, tenker, dette her, det, det, er ikke veldig bra, men det er greit nok. Tror du vi er oppe i 2% interessant nå, hvis vi, ned, hvis vi begynte på 1% i forrige episode? Neppe. Jeg føler vi har noe å bevise <laughs> i løpet av resten av denne episoden. Men uh, bare eh, hang in there. Eh, det kommer noe etter hvert. Sånn som eh, det ble veldig gøy når de her nye podcast, eh, de her mini-pilotene til podcast. Ja, ja. Jeg vet at uh, Hasse Hope og Erik Solbakken er, er ute og spiller inn inn på Garda akkurat nå. Som stuntreporter? Ja, et eller annet. Jeg vet ikke, det er Disney det. Er, ja, ja. Ikke meg som har skrevet manus, det er sikkert Øyvind uh, Fogt eller et eller annet. Ja, ja, jeg kjenner ikke til det her, men det er kult å uh, få litt profilerte mennesker med på laget. Det er jo litt sånn, når jeg går rundt i korridoren på NRK, så tenker jeg liksom at det, eh, det har vært kult. Har du fått, uh, har du fått eh, kort? Har du heller på noe inngangskort, eller noe? Ja, men koden virker ikke enda. Så ja. det lyser rød mann hver gang jeg... Ja, jeg, jeg må, registrere meg som gjest hver gang jeg går inn enda. Ja, jeg må jo det. Men uh, de sa de skulle fikse det. Men... Uh, og det, åh, nå hadde jeg tenkt å gå til et skikkelig mørkt sted. <laughs> Men jeg kommer ikke til å gjøre det. Instinkt, okay. ins, instinktet mitt sa meg at uh, de hadde et ledig kort som jeg skulle få overta fra en eller annen fyr som <laughs> Det var der jeg ville gå med det, men jeg vet ikke om det er. Ja, det er ganske litt. Eh, jeg, vet ikke hvilken sånn regel du har på tusen. Nei, eh, det, er sikkert tusen, men i hvert fall det var... Når folk hører dette, når folk faktisk har funnet denne podcasten om ti år til, så kan det til at det ikke var så tusen. Ja, for Knut Nesbø sitt kort var i hvert fall ledig, så det, det skulle jeg få, men... <laughs> Jeg vet ikke, jeg har ikke noe personlig forhold til mannen, så jeg, eh, for min del så... For de som har det, så er det sikkert det er kjipt at, eh, å, å, ha en morsom setting, eller en spøke med hans ja. død, men for min del, som ikke har noe tilknytning til han i det hele tatt, så, og jeg føler hatmail kommer til å komme for dette, men uh, too soon. N-ord i første episode, too soon i andre. Ja, så har vi inn på litt uh, eh, jøder. Jeg føler ikke det er å nevne vi bør, Vi bør, vi bør helt til å recappe hvem vi har uh, støtet. Ja, men vi har ikke støtet noen. Nei, nei. Hvis du blir at jeg skal få eh, overta det gamle identitet, eller ikke identitet, skal, ikke identiteten. Jeg skal ikke overta identiteten, altså. Ja, for du ligner med meg på eh, bro broren. Jo. <laughs> Så det var både et svar og et navn, eller navnet på broren? Ja, da eh, play, jeg lekte med ordene. Ja, ja. Men eh, jeg ser for meg at vi kommer oss inn på Jeg har, jeg har vært og strålet rundt i lokalene i hvert fall og, og kikka. Tra, jeg traff ikke på Knut Nærum, men eh, Traff du på eh, Kristian Valen i kjelleren? Nei, jeg, ikke, jeg, skjønner ikke hva du refererer til. Er det en sånn I Hanses uh, TV-program på NRK så fikk han nye kontorer i kjelleren. <laughs> Han måtte begynne på boden. Ja, ah, Tror jeg det var greia. Artig, men jeg havner i hvert fall i en himla diskusjon med um, Håkon Moslett om uh, innholdet på NRK3. Der han mente at han forsvarte tweet for tweet veldig sterkt. Jeg mente at ja. uh, kanskje det kunne vært bedre. Ja, men de fikk jo aldri sjansen. Det gjør jo det i andre sesongen. Gjorde det? De har, jo kun en sesong. Ja, jeg tror det. De har kun den uh, vonde, vonde første sesongen der ikke alt hadde satt seg ennå. Ja, det, det er liksom greit nok. Det var ja, men det er faktisk litt teit at ikke de fikk. Det, det viser, uh, det viser litt, si at det, eh, ja, de som styrer det. Det er litt som hvis NRK skulle tatt oss av, av, av podcastbåndet eh, etter denne episoden her, liksom at Skal, vi fikk aldri sjansen. Jeg, jeg, vet ikke, det er teit å snakke om ting som skjer på en annen podcast, men på en Todd Glass Show, så vitser det jo om at um, podcasten deres ble cancelet. <laughs> <laughs> du var en vanvittig patetisk fyr hvis podcasten din ble cancela. <laughs> Nå sjekket jeg videre så eh, Ja, du, du, du gjør stand-up. Eh, du er stand-up-komiker. Du har vært stand-up-komiker i fem år. Nei, jeg ble cancela i fjor. Stand-up-ekta mi ble cancela. <laughs> ja, morsomt. Jeg tror du er videre da, eller? Det liksom jeg husker ikke, men jeg føler det. Jeg vet, jeg vet ikke, for meg er jo... Jeg vet ikke, jeg prater jo om sånne ting til vanlig, eller sånne eh, det er sånne ting jeg prater om, og for noe som skjer på podcaster. Ja, samme her, og det, det skal du få lov til å, å prate om. Jeg. Du skal ikke være redd for å prate om det her. Dette, dette er en, et trygt miljø for å prate om det du selv føler er interessant. Ja. Jeg, jeg, jeg sa de siste to dagene så du har hørt på eh, to timer med, med, med to sånn sære eh, folk fra bygda som snakker om horrorfilmer. Ja, ja. Og jeg har ikke noe veldig godt forhold til, eller noe, noe noe godt forhold til deg. jeg har ikke noe veldig forhold til horrorfilmer, men jeg hadde hørt på det. Jeg irriterte meg ikke over at ikke kjent, nødvendigvis... Kjente referanser? Ja, eller hadde sett filmer. det var bare artig å høre. Um, men Step It Up. Jeg håper de nevnte sånne filmer som... Uh, eller sånne filmer jeg har sett. Det var gøy å prate om Skrik, Skrik 4. Det, det, det, vi gjør nå i stedet for å, å, å plugge noen eh, venner av sin podcast, så tar vi en slags anmeldelse av, av podcasten deres. Okay. Ja. Hva, hva, var det du spørte om du... Nei, jeg, bare, jeg har ikke hørt det siste, eller en horror-spesialen, jeg synes. Men jeg håper de prater om sånn skrekkfilm, jeg synes det er gøy, sånn som Skrik 4. De nevnte Skrik i hvert fall. Skrik 1? Ja. Den har jeg ikke sett. Snakket om uh, splatter, bølg... Nei, slasher eller? det Splatter, slasher. Splatter. Splatterbølger på 90-tallet snakket de om. 90-tallet, ok. Med, med skrig. Fler, takk. Jeg liker veldig godt Eli Roth. <laughs> og alt han det. Alt han er involvert. De snakker ikke så mye om han. Ok, jeg føler jo han redefinerte source-sjongeren. De refererte til, um, til torturporno som en uting. Som en eh, uting? Uh, Horror-sjongeren, ja. Du, du, kjenner deg ikke igjen i dette nei, nei, nei, Du er fan av Eli Roth? Jeg har ikke sett noen av filmene, altså, men... Det er eh, jeg. Hostel har jeg sett. Uh, jeg, har sett jeg har sett det i scene derifra. Ja. Og det har, det har de fleste, tror jeg. Det var, fe det var, det var fade to black. <laughs> Eller, jeg, jeg, vet ikke, jeg er mye mer fan av Fade to White, da. Innført ja, av ja. Damon Lindelof, regner jeg med, i Lost i... Ja, det kan jo hende det eh, skjedde tidligere. Jeg tipper kanskje Kubrick eller noe Eller VDL, jeg vet ikke om VDL har gjort det. Unnskyld. Det som er gøy med Woody Allen-filmene, er at det er kreditt så til liksom Før filmen begynner, så kommer det opp uh, alle kreditt, sånn som Eller liksom hele rulleteksten kommer opp før, mer eller mindre. Ja, for det, det er liksom som nei, Jeg kan ikke kaste ideer ut i, i podkastverden, uh, men uh, eh, Snakka ikke vi om en film der uh, rulleteksten gikk gjennom hele filmen? Det var sånn sagt uh, ja. At det kunne vært morsomt ja, ja, ja. Sagt et navn, så kom det sånn key grip etter 15 minutter. og så, <laughs> <laughs> catering ja, var Ja, det hadde vært vittig. Men det er jo en kjip måte å ødelegge filmen sin på. Jeg har en idé til en film som er... det, er, men det er gøy hvis dette du kutter til... Eh, du er midt i uh, actionscenen, og så kutter du til bakkamera der det står det kommer opp navnet under han som er kameraoperatør, eller han som er, du ser kameraoperatøren, og så står det liksom kameraoperatør 1, og så navnet hans. Og så går du tilbake i filmen. <laughs> Hva var det Jeg jeg, lo av det du snakket om, samtidig som jeg tenkte på noe jeg tenkte ideen videre i mitt eget høy, men jeg tenkte han ikke, jeg sa det ikke høyt. Nå føler, nå, føler, jeg bare liv, eller prøver å forklare noe som ikke helt har fordøyd selv, så jeg bare går videre. Jeg, skulle, jeg tenkte jeg skulle si, jeg har en idé til en film som jeg har veldig lyst til å lave nå. Ok. Som, eh, Shoot! Jeg, <laughs> fortalte deg om det tidligere da. Nei, ikke da. Tidligere i gang. Den ideen med den postapp-ideen min. Ja, ja. Som kan legges her i byen. Men eh, jeg skal ikke snakke noe mer om det, men jeg, i dag fikk jeg... Skal ikke, <laughs> du, skal, du, skal, nevne det, men du skal ikke snakke noe mer om det. Nei, men uh, jeg har tenkt, jeg bare, vil bare si at det er en genial idé, og jeg tror om kanskje fem, ja, ja fire-fem år til, så kommer han til å være uh, kanskje Oscar-nominert. Ja, jeg tror du skulle nevne det Kortfilmfestivalen i Grømsen, <laughs> Jeg har ikke lyst til å sette, uh, jeg har ikke lyst til å sette meg, opp, meg selv opp til skuffelse, eller... <laughs> Hvis ikke jeg kommer inn i Grimstad, så er det ikke... Men også ble du nominert til eh, Oscar for kortfilm. Det skal ikke være noen kortfilm, det skal være en spillefilm. Ah, uh, Unnskyld. Ja, er, jeg vet ikke hvorfor du bare går ut ifra at det skal være en kortfilm. Altså, jeg følte du nevnte at det skulle være en 20 minutter eller noe. Nei, nei, nei, nei. Da, da har du misforstått hele greia. Det skal være, eh, det skal være en spillefilm. Uh, og jeg er i stand til å skrive mer enn uh, 10-15 minutter. Jeg har ikke påstått noe annet, men jeg er rimelig sikker på at du, du, du sa 20 minutter. Jeg er rimelig sikker på at det du det du utstråler akkurat nå, det er en, at du dømmer meg til at jeg kun kan skrive 10-15 siders manus. Skal jeg være helt ærlig med det, Orion? Ja. Det jeg leser det, eller de, de tingene du har skrevet som du har lest, mm -hmm. de faller igjennom etter 20 sider. Jeg føler ikke det, jeg føler de faller igjennom <laughs> lenge før det, men... Uh. Nei, det er jo en ting som skjer på 20... Jeg kan, jeg kan ta denne kritikken uh, og, og gjøre det om til noe vondt. <laughs> til jeg kan, jeg kan, enten si at Ok, jeg suger Det er jo vondt Jeg kjenner på det vonde Eller jeg kan bare si Du kan bare kopiere det 20, 20 siderne Og så sette de etter hverandre Så du plutselig har 60 sider med bra materiale uh, Jeg føler noen har gjort det før Jeg føler okay. jeg har sett det før Groundhog Day Bare de ja. en, endrer litt på noe Ja, det er bare uh, Rewrite da Ja Men uh, det, jeg, jeg, setter veldig pris på feedback, som jeg pleier å skrive når jeg sender, prøver å sende tingene mine rundt til folk. Liksom. Det hadde vært kult med litt feedback. Eh, som, sånn som når jeg sender... <laughs> Det. Jeg prøvde på feedback. Feedback i mikrofonen. <laughs> ja. Det hadde vært utrolig. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Hvis du hadde fått dette. Hvis det Hvis, vi hører på dette etterpå og du fikk dette, da hyller jeg det. Men... Det er kult med det, det er kult å Jeg er veldig glad i å sende ting sånn pow! Plutselig får kongen et manus av meg, liksom. Altså, bare fordi han er en offentlig person. Akkurat som hook meg opp med et produksjonsselskap, liksom. Så jeg jo plaga folk på mail ganske mye. Eh, kjent, eh, ikke kjente folk, men eh, folk med en eller annen form for kredit et sted. Visste du, bare sånn kom på at uh, kongen må godkjenne det. Uh, eller hvis du har lyst til å gifte Denne deg med podcasten. <laughs> ja, det må du. <laughs> hvis ikke han godkjenner det, så, så blir det ikke noe. Nei, hvis du har lyst til å gifte deg med søskenbarnet ditt, så må kongen godkjenne det. Samme gjelder mesterbrevet. Det er kongen som godkjenner at du har bestått mesterbrevet. Ja, han er rette person til å bedømme det. Kongen er rette person til å bedømme alt. Men, men det er som du snakket om... Uh, kongen ga mening i den ganger i tida der det gikk an å utfordre trona Ja. Da, da hang det med sammen, sånn som... Jeg vet ikke om jeg hadde utfordret trona hvis det gikk an, men, men, en eller annen fyr hadde tatt knekken på <laughs> Kong Harald, føler jeg. Ja, ja, sånn... Uh, nå ble du sett på, eller... Forskjellen er jo, hvis du utfordrer krona Krona, eh, trona kroner, Mm. På den tida det var relevant med monarki så kunne du enten tape og bli drept, eller du kan tape og bli satt i fengsel, eller du kan vinne og bli den nye kongen. Og folket kan enten eh, være med deg, eller en ny en kan komme og utfordre deg. Men gjør du det da, så blir du sett på som en landsviger, og du blir eh, frast, eller liksom det internasjonale samfunnet vil heller ikke anerkjenne deg som ny konge av Norge. Amen! Word! Yeah. <laughs> du, du er som en ung norsk Caucasian Spike Lee når du ja. snakker. Du, du har... Hvordan er han prater om? Jeg vet ikke, han har i hvert fall veldig mye entusiasme og veldig mange meninger om ting. Men jeg føler han prater litt sånn um, det, det, det, sakte. Det skulle vært mitt liksom uh, alias hvis det var Hip-hop artist The Caucasian Spike Lee. <laughs> Caucasian Spike Lee stepping up, motherfucker. Skal vi... Uh, <laughs> <laughs> Med freestyle-rap? Eller skal vi prøve å lave flere flaue øyeblikk? <laughs> bare gjør det. det flaue øyeblikk. Skal vi bare dykke ned i flauhet og vondhet eh, med å prøve å freestyle-rappe? Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Okay. Vil du gjøre det? Nei, eller, ikke noe. Vi må... få etter å gjøre det. Men uh, vi må ta et par grunnsmusikk i så fall Hvis vi skal kopiere uh, Harmontown-greier <laughs> jeg lavte jo bare noen... jeg, prøvde, jeg prøvde bare å bygge på. <laughs> det var gøy hvis vi holdt på fem minutter, og ingen begynte å rappe, bare to som satt en beatboxer. Ok, jeg tar på, begynn igjen. Tungt vann. Eh, hva, er, hva, er, den kjemiske formen på tungt vann egentlig? Eh, bare fortsett, jeg bare snakker oppå, akkurat som en slags intro. Eh, hva er den kjemiske formelen på tungt vann egentlig? <laughs> Ah. Eh, akkurat nå eh, så kommer det en fyr opp på scenen og sier Jodski har dessverre tatt overdose og <laughs> kan ikke komme i dag. Eh, vi kondolerer veldig til familien hans og de etterlatte. Kan du, eh, kan du gjenta det om eh, Bare vent litt. Kan du gjenta det Kan du gjenta det Kan du gjenta det du sa der med Jodski? Um, ehm, jeg må dessverre få lov til å komme med en trist uh... <laughs> Hva hadde du prøvd for nå? Gjenta det en gang til, det du skulle si. Jodski har dessverre gått bort, gått fra oss i dag. Uh, vi sender vår største og varmeste og villeste og mest uh, fantastiske kon kondolanser til familien og de etterlatte. <laughs> ja, det funker det. Ja. Ja, ja, ja, ikke dø! <laughs> så kommer han fram, ikke sant? Vi bare bygger videre. Det var, det var fake. Det var kødd. Jodski kommer opp på scenen. Mottar applaus. Teknikeren eh, kommer med lyder som passer. Veldig bra. Men... Eh, jeg vet ikke, eh, mm. Eh, det her kommer til å være fryktelig irriterende med... du, ikke Sound effects fra en uh, telefon. Ja, men det, det er bedre enn uh, ingenting. Dette er H.C. Andersen Stor Lisensparty. Vi er tilbake igjen etter ei reklamepause. Hva er det her for noe vas? <laughs> reklamepause? Det var egentlig ganske sært at du, uh, at du sa alle de tingene fra den reklamepausen. Nei, bare ok, det massakre. Klipp det ut. Få det ut. Okay. Prøvde å si noe morsomt, men, eh, eller jeg hadde noe jeg skulle si, men... Uh, hvis det er en ting denne podcasten har lært meg allerede nå, er at uh, ting jeg har tenkt at jeg har tenkt å si, ikke fungerer. Det må komme, komme i øyeblikket spontant. Hinduisten, eller uh, de som hører på kan kanskje forestille seg at jeg sitter for en lotusblomst akkurat nå. Skal vi ta sånn der eh, open mic, amatør open mic i Kristiansand på Pier 6, eller hva det heter? Pier ja. 9? Pier 6, Pier 6 tror jeg det. Uh, kan jeg prøve noe materiale? Ja, ja. Uh, la oss si at vi er på Pier 6 nå, og det, det, er sånn... Jeg har noe materiale på en gang. <laughs> takk, takk, takk, takk. Det, ja, ja, nå ble det plutselig stille. Um, skal vi se, jeg har... Um, er det noen pedofile her i kveld? Nei. OK, så bra. Nei, jeg måtte bare spørre, for fetteren min er politimann, og de leter etter en pedofil. Så han ba meg spørre. Jeg måtte bare få det ut av veien. Skal vi se. Nå, nå begynner vi med spøkene her. Eh, takk. Er det noen som har tenkt OK. <laughs> takk, takk. Ja, ja, ja. Ja, ja! ja. Eh, noen som har tenkt på hvor kjipt det ville vært for Øystein Sunde hvis han hadde spilt et annet instrument? <laughs> At men at han hadde hatt det samme behovet for å uttrykke seg. Akkurat som, <laughs> som uh, hvis han måtte spilt for eksempel trommer til tekstene sine i stedet for gitar. Ja, en mer rutinert komiker ville eh, skutt ut i et eksempel på hvordan det ville hørtes ut, men jeg, jeg er i nybegynnerfasen, så... uh, <laughs> men uh, det er liksom, før jeg kan få det til å begynne å le, så må jeg nesten bli komfortabel med å snakke på scenen, ikke sant? <laughs> Så så dette er litt sånn som framføring på skolen, egentlig. Bare prøv. <laughs> uten Uten Takk. Takk. OK, men da fortsetter jeg med litt observasjonshumor. <laughs> Eller skal vi gå rett på selvironiseringen <laughs> er det noen eh, studenter, gutter, noen som jobber på en arbeidsplass, eller mennesker her i kveld? Jeg hadde forventet litt respons på den. Eh. Um, har dere hørt om uh, bipolar bear? <laughs> det, det, er en uh, stor uh, maskulin Fra jeg huske <laughs> Bipolar bear. en maskulin En maskulin Hva er det der? Faen, det er bifil som skifter legning etter åssen humøren er på. <laughs> Takk. Dette her var vasete jeg tror det her var egentlig gøy. Hadde Bjørn hadde tenkt å avslutte, eller egentlig tenkt å kjøre denne? <laughs> Det er skjedd! Det er så skjedd! Uh, vi må dessverre konstatere at eh, den første komikeren vår eh, er død, har gått fra oss. Uh, vi sender våre sterkeste kondolanser til hans foresatte, Stefan. Okay. Det er derfor de må si foresatte, for det er noens familie er litt Uvanlig Vanlig. Det er ikke kjernefamilie. Jeg kan ikke si foreldre, vet du, for eh, noen ganger er det en onkel eller en tant som har tatt over foreldreansvaret. Og ikke at det nødvendigvis er noe galt i det. Jeg har sett mange barn vokse opp til å bli flotte folk, selv om de er oppdratt av tanter og onkler og besteforeldre. Eller et kollektiv. Ikke minst. Kollektiv. Perfekt måte å vokse opp for, tror jeg. Eh, da tror jeg vi skal spille Michael Boltons uh, Nei da, nå, nå, nå, tuller jeg. Jeg prøver bare å fylle inn tida mens uh, du drikker vann. Ok. men ehm, Jeg lurer på om jeg skal gå på open mic på Pier 6 snart. Ja, det er open mic der nå, er det ikke det? Jeg vet ikke, det var det tidligere i hvert fall. Jeg fikk aldri sjekka det ut. Men ehm, Så jeg har noe stand-up. Det hadde vært gøy. Jeg har ikke noe soundboard, men... Nei, men... Um, kanskje like greit, så jeg slipper <laughs> å bli satt ut. Uh, jeg, vil, jeg har lyst til å plugge en av pilotene som kommer til å komme... Når, når de kommer... Og det, det er meg. Jeg har tenkt å ta, og gjøre en podcast uh, til, hvis det er greit for deg. Hvis ikke det spryr ja, noen rettigheter eller kontrakt. Uh, springbrett der jeg intervjuer eh, fremadstormende komikere, kunstnere, eh, kulturpersonligheter på et springbrett i svømmehallen i Kristiansand. Eh, og når, ferdig, når, vi er ferdig med å snakke, så skal han hoppe. Det, det er liksom litt av ramma. Så det må du liksom bare se for deg da. Og så vil du høre litt sånn i bakgrunnen folk som bader og... Så det blir gøy. Um, finner du fram noe materiale, eller? Ja, jeg, jeg, jeg, jeg hører på det nå. Ok, da jeg, kan jeg være MC da. Skal jeg introdusere den neste komikeren. Ok, han studerer eh, økonomi og administrasjon her på UiA. E eh, han har tatt bevisst valg om å kun eh, ha bachelor, ikke master. Fordi han føler at eh, fem år er for lenge å studere. Ta vel imot. Hva er navnet ditt? Ta vel imot eh, Tor Olaf Nybro. Det er ikke navnet mitt. Jeg er ikke på scenen, jeg vet ikke hvorfor du snakker til meg. Du snakker til publikum nå. Nei, jeg er ikke kommet ut ennå, vi er fortsatt i green Ok, um, Her er bare en samtale før en du går på scenen. For, ok, men det, jeg, kan, kan, jeg si det? Kan jeg si det jeg sa nå? Eller skal jeg si det ordentlige navnet ditt? si det ordentlige navnet mitt. Det er 20 studenter der under som... Ok, hva er det ordentlige navnet ditt? Bjarne. Bjarne. Etternavn, eller? Eller skal jeg bare si Bjarne23, for eksempel, med parentes? Jeg er veldig, nervøs. Jeg har ikke lyst til at uh, folk skal finne meg på Facebook eh, etter showet, og, og, og ikke, uh, hvis ikke de likte stand-upen mitt. No worries, buddy. Jeg fikser det. Ok, uh, men da bare går jeg ut og introduserer det så kommer ja. du fram. Ok, um, se det. Er det noen mennesker her i kveld? Hei Eh, vår første komiker i kveld eh, studerer økonomi og administrasjon eh, her på UiA. Han eh, har tatt et bevisst valg om å ta bachelor og ikke master, for han føler at fem år er for lenge. <laughs> Ta vel imot Bjarne 23! <laughs> Det var, var vondt i ørene. Hey! <laughs> Spøker! Jokes! Er eh, det... Eh, og han er økonom økonomene mine i What, what? Woo! Ja, jeg skal fortelle noen så. Jeg kaller meg selv anarkist. Anarkist? Yeah! Kan, kan du være på den, snill eh, den, politiske, den politiske ideologien, eller den misforståtte begrepet som vi finner i popkulturen? Er, er det du eller meg som er på scenen her? Nei, hei, nei, du trenger ikke, trenger ikke kaste... Er det, er, det, er det du eller meg som er på scenen her? Eh, hvis du tar på meg en gang til, sikkerhetsvakt, så slår jeg deg ned. Sikkerhetsvakt, ta han ut. Han, han plager meg. Uh. Det, det gikk ah. over veldig fort. Det skal vi fortsette med vitsene mine. Så jeg, jeg setter mikrofonen i mikrofon, mikrofonstativet. Se her, da er vi klare. Ja. Jeg kaller meg skjerne anarkist, men det er bare for å ha en tilhørighet. <laughs> Artig. <laughs> På gode dager På gode dager Jeg leser jo opp ifra notatblokka mi her, for jeg er ikke, ikke godt forhåpent Er det du eller mest <laughs> Er det du eller mest med på scenen? Uh, unnskyld. Ja. Her er en setning. Dette er en setning. Dette er min parodi av Kristian Valens parodi av meg. <laughs> På tide å avslutte snart. Her <laughs> kommer det å bli... Får vi se... Um, er det noen mannfolk med trang forrige der? <laughs> Takk til Bjarne23! Det gikk jo ganske bra det da, Bjarne. ja, men jeg følte, jeg følte, jeg følte det. De, de, de, idiotene i salen, de, de plager meg så. Ja, men du, du avslutter sterkt, og det er det viktigste. Det, det, det, det, som publikum tenker på, det er det siste de hørte før de gikk ut, og i dette tilfellet... Så du, klar, du, tror jeg klarer meg showbiz? Det er litt tidlig å si, men jeg, jeg, tror du har noe å bygge videre på. Ja, tror du jeg kan få en jobb i P3 etter et år? Det tror jeg ikke. Det er bare de mest uh, åpenbart talentfulle som uh, gjør. Kan ikke du introdusere neste komiker? Det kan du. Skal jeg være, skal jeg være, skal jeg være, skal jeg være MC? Ja, uh, det, det, er kanskje mer perfekt for deg. Som, ja. som Dere publikum, er dere klare for neste komiker i kveld? Det har vært mange oppe på scenen her i dag, men det er fortsatt ti stykk som skal opp her, og fortsatt prøv å la om god stemning. Ølkasting er ikke noe vi ikke, det, det er strengt forbudt, kan vi ikke si det sånn? Det er strengt forbudt med ølkasting her på stedet. Uansett, neste komiker har ufattelig Det er noen av de beste vitsene eh, i, i området her rundt hey. Kristiansand. Han har tre måneders fartstid som standup-komiker. Og eh, det er bare bær og bær for hver gang han er på scenen. Var det samme ølkasting?! Ikke kast øl! Det her er helt Jeg har kjøpt, jeg kjøpt denne dressen på Volt. I, i, Veldig loka eh, spesifikt til lo, eh, lokalhumor der. Prøv å men Volt er, Volt, er en, Volt er en norsk kjede, tror jeg. jeg har vært på Volt Kristiansand eh, Jeg har vært på Volt i Kristiansand, og jeg har vært på Volt i Trondheim. Uansett tar veldig godt, tar godt imot neste, sko, neste <laughs> komiker. Hei. <laughs> jeg husker ikke hans navn, men han har veldig mange bra vitser. Takk. Er det meg eller det som er på scenen akkurat nå? Det, dette, dette, er noe av det bedre uh, eh, MC-ing jeg har sett. Du, du Tusen hjertelig takk. Du, du, takk for, du, setter meg opp uh, for publikum uh, eh, for mindre forventninger og, og, og, føler at det kan ikke bli verre. Ja. Og, og så kommer jeg på Takk til eh, Bjarne skal jeg, skal, skal, gå, skal, skal jeg gå bak nå? Er du, er du, klar? Er du forberedt? Er du, jeg er klar. Du klarer det fint fra nå? Som sagt, uh, som du sjøl sa. Da går jeg, jeg, går ut nå, så du er klar over det. Ja, um, er det noen som vet om det er noe bra muskatnøtt i gatene for tida? <laughs> Hashtag grus. Um, ehm, skal vi se... Sentrumsekstremisme, skal vi snakke om det? Uh, jeg har hørt at det vokser i Europa. Er det den tida i morgen hvor jentevennen din har fått mention? The Godfather Part Minus One <laughs> Lesser Films i hashtag. <clears throat> Pat Healy, I'm officially in the stage of depression where it's reflected in my hair. Blir du stolt når du hører en sang du trodde var internasjonal på radio, men så viser det seg at han er norsk? Ikke bli det. Sigafon. Når man skal bare ut og ta en kjapp telefon i familieselskap, og så lukter du røyg når du kommer tilbake. Sigafon der også. Mm. <laughs> ok. Um, skal vi se om jeg kan finne noen flere spøker bak i høyet mitt før jeg Eller ikke spøker. Jeg eh, har en gåte til dere. Hva er det som er en boks som kun kan ordnes fra innsida? Ja, du eh, som ser ut som en bitteliten ekkel tinnskabning eh, som ser ut som du er. Jeg, jeg hørte ikke spørsmålet helt. Kan, kan, du si spørsmålet en gang til? Det er en gåte. Uh, um, hva er det som er, uh, en, det, eller, det er en boks som kun kan åpnes fra innsida. Du får tre, du får tre uh, forsøk. Hvis det ikke, så dreper jeg deg. Uh, jeg kommer ikke på noe. To forsøk til. jeg, jeg, jeg, jeg er helt blank nå. Kan, kan, du gi et hint? Jeg har hørt at den første gangen er den verste, og så blir det bare lettere etter det. Hva, er det hva mener du? Du snakker en forferdelig dialekt. Blanding mellom sørlandsk og østlandsk. Hva hva har det med saken å gjøre? Jeg hater den dialekten. Du trenger, bare fordi du er på scenen, trenger du ikke til noe dritt til meg. Ok, jeg føler... <laughs> Det må være lov å bryde av og så bare fortsette å prate normalt etter hvert. At liksom, hvis ikke det fører noen vei, så kan jeg kan gi oss, eller følte du dette før nå, jeg? <laughs> Litt sånn. Jeg tipper det er sånn 15 minutters segment nå som vi nei, bare nei, nei, Jeg, jeg, tror det her er faktisk noe av det beste. Folk som hører på, vil jo... Når du forteller en vits til dønn stillhet. Jeg føler i hvert fall dette er sånn type... Uh, det her er sånn jeg ville hørt i hvert fall. Ja, ah, for jeg føler dette er sånn som, ok, definitivt fjerner folk som ikke er interessert i å lytte. Men det er kanskje bare en bra ting. De trenger ikke være høre på uansett. Eh, sånn det, eh, det her er jo se for noe. Det er bare Fortsetter den Prøve på noe nytt. Fortsetter den trenden med å analysere det mens det skjer. ja, ja. Jeg er tilbake på Ja, ja. Ja, ja. Eh, hva, er det, hva er det for noe? Establishing at det er den fyren som sier ja, ja. Skal du sjekke hvor mye har spilt inn? Eh, ja, OK. Kan vi ikke gjøre det? Beklager. Er sikkert, det er sikkert noen som kjørte av veien nå. Hvis jeg hadde <laughs> fått den lyden midt i fleisen. Skal vi ta et edit? Kutt. Edit. Her. Ja, kan ikke... Uh, ja, du, må, du, må, være stille i to, tre sekunder etterpå. Ja, men gjør det. Kutt. Her. Og så gikk jeg videre, og så... Um, I time og 15. Seriøst? Tilbake Her. Men eh, jeg hadde lyst til å snakke om en annen ting. Ok. <laughs> det er godt at du er med eh, på premiere, eller som... Liksom- yes! Yes, sir! Um, jeg tenkte liksom... Uh, hver, hver, episode så burde vi kanskje ha et sted der vi blir litt personlige. Ja da. Fortell litt om hva vi egentlig, det, det, det virkelige livet, eh, det som, det som, noe som er fra vårt virkelige liv på en måte, noe som ikke er vas. Ja. Vil du ta det i dag, eller skal jeg ta det? Ja, du kan begynne, så jeg kan skjønne hen vi går Jeg, jeg, det, har jeg, sagt hver gang nå, men eh, <laughs> du kan begynne, så jeg kan se hen vi går hen. Um, I dag så ble jeg... Uh, jeg har jo allerede fortalt en historie som skjedde på jobb. Stemmer det, stemmer det. I dag ble jeg invitert til å være med i OCD-gruppeterapi. Stemmer! What? Det sa du til meg i starten Uh, og det er helt seriøst. Det er gøy. Ja. Jeg takker nei for det. Jeg følte jeg måtte fokusere litt mer på antidepressivene og det å uh, <laughs> Fokusere litt på andre ting? fokusere litt på prøve å, å, Prøve å organisere litt hjemme, flytte litt på ting som ikke burde være på spesielle ting. Og. Jeg følte, jeg har ikke tid til gruppeterapi for OCD, for jeg må hjem og vaske gulv, eh, vaske vekk saftflekker fra flisene. Og, <laughs> du har ikke tid til OCD-terapi, for det du har andre ting å gjøre. <laughs> Ungkategorisere DVD-hylla mi. Eh, se gjennom gamle videotaper og ting der jeg frykter at jeg skal eh, gjøre et eller annet rart. Uansett, men... Eh, <laughs> det, det, er greit for deg at jeg fleiper litt med det her. Nei, nei. Skal jeg bitt? <laughs> Ja. Jeg tror vi skal være ærlige. Ja, nei, mener, jeg spør du meg seriøst om det er greit at du fleiper om det? Lett. Ja, det er, Bare jo lett for lytterne skjønner at det, vi har en eh, forståelse, felles forståelse. Ja, for jeg eier ikke jeg liksom jeg, jeg tar ikke eierskap på liksom eh, ja, hvordan skal jeg si Du må fleipe om akkurat det du vil Jeg, ja, ja, men, jeg det, å ta, med det noe Det er du stø, ikke støt av det er det jeg sa Nei, nei, jeg synes det var kjempe moro. Yes, da fortsetter vi Nå prater jeg to mikrofoner Jeg bare host, hosta plutselig Ja Nei, men det var ikke noe mer enn det Det var ja, det jeg ble ringt opp, det var kanskje i går forresten Jeg Ble ringt opp av, av psykologen min Som jeg just akkurat har begynt å gå til Fordi jeg, er så jækla deprimert ja. Jeg har depresjon og litt sånn OCD Og litt sånn Noe som eh, når jeg fikk, fant ut av det Ja, ah, fuck, jeg har en eh, diagnose Så tenkte jeg, konge For alle komikere har jo det Så jeg kjente bare, bare mer igjen i meg selv Så jeg er egentlig bare veldig glad for det Det er jo som Mark Maron sier Du, du må ha du må være uh, elendig og deprimert for å være morsom, men ikke sant? Ja, jeg hører, jeg hører hva du sier for noe. Eller <laughs> jeg bare... Nei, nei, bare... Du må ikke det. Jeg håper jeg blir glad igjen snart. Jeg håper jeg får tilbake smilet mitt, mamma. <laughs> Var det en samtale du faktisk hadde? Nei, men jeg, når jeg gifta meg, så Eller om det var mer personlig, men hun sa i hvert fall til meg Akkurat som at jeg hadde fått tilbake smilet mitt. Det var liksom en... Eh, Sa det imot det? En, bra ting, og, ja, og, og kort i etter det så forsvant jo smilet mitt for alltid, ikke sant? For det, jeg <laughs> gikk jækla selvbevisst på det smilet, at jeg smilte... For jeg, jeg, var jo veldig glad når jeg var bitteliten uh, eh, unge, veldig ja. full av glede, men så, når jeg ble litt eldre, så ble jeg veldig deppa og trist og, ja, deprimert. Ja. Men uh, egentlig har jeg det veldig greit nå, men jeg har for jeg skiller det fra hverandre. Jeg har en depresjon som ligger der, som gjør at jeg føler meg elendig, eller har en sånn vond følelse i kroppen hele tida. Men uh, så har jeg sånn intellektuelt, eller i mitt eget hode, så har jeg det egentlig helt konge. Og digger uh, eh, Tilværel. tilværelsen. Takk for at du ga meg det ordet. <laughs> Hvis, hvis ikke hva jeg skulle si der. Så sa du tilværelsen, og så redda du meg. Neida. Så det er litt interessant. Det var veldig personlig. Ja. Men for meg så er det ingenting som jeg får personlig, som jeg kan uh, vi kan sikkert gå dypere og dypere og dypere utover. Hvis du tenker at dette er begynnelsen. Nå har jeg delt med dere at jeg har en... At jeg slider skikkelig og har det helt forferdelig. Neida, jeg har ikke det. Men uh, hva blir det neste, liksom? Om, om 100 episoder til så sier jeg sikkert å snakke om uh, konkrete føflekker på kroppen min, hvor de er. Jeg har sikkert beskrevet hele kroppen min. Uh, sånn at det, hvis du bare tar fram, <clears throat> tar fram en blyant, så skal jeg gi deg litt informasjon hver gang. Så etter fem, 50 til 100 episoder, et sted mellom der, så vil du ha kunnet tegnet hele kroppen min etter hva jeg har sagt og beskrevet. Ja. Så det er jo en ting som kan bli fanart etter hvert da. <laughs> folk, som, eh, folk som tegner kroppen din basert ut fra ting du har nevnt om han, eller <laughs> forklart om. Ehm, um, du ser det på mobilen. Jeg prøvde å se om jeg hadde skrevet ned noe jeg kan fortelle. Dette er jo måten å gjøre det på. Leide gjennom mobilen sin etter et eller annet morsomt. Ja, for jeg dokumenterer jo eh, alt jeg tenker. Nei, det gjør jeg ikke. Du dokumenterer alt du tenker. <laughs> det er veldig slitsom tilværelse. Jeg lurer på om jeg var OCD. Selvfølgelig. Nei, jeg har ikke All, det. Alle har Nei, eh, jeg, har lett det. Jeg, ja, jeg har definitivt det. Jeg har funnet det og jeg har fått det i økende grad den siste tida. Ja. intensivert seg med... Jeg, jeg, jeg er liksom no, eh, noen, noen u, eller flere dager på rad så føles det som at jeg, eh, hele tilværelsen min består i å, å flytte rundt på materie. At liksom <laughs> hele dagen på jobb, flytter eh, pakker og dingser fra ATB, kommer hjem, så rydder jeg ting, så flytter jeg ting. Akkurat som jeg er fanget i materien. Ja. Eh, fanget i å... Akkurat som jeg spiller Minecraft eller et eller annet. Ja, da bygger du litt, du er jo veldig mer kreativ. Jeg har ferdig spilt det, så kanskje en dårlig sammenligning da. Som å spille The Sims, eller vet ikke, et eller annet. Flytte materiespill. Hvordan man flytter... Uh... Bulldozer. Husker du det? Det er som å spille bulldozer. Du husker det når du flytter det uh, eh, ja, ja, Steiner? Det ringer i bjellet, langt bak i høyet. Det er etter hvert som det er mer innviklet. Ja. Udover innevland. Men eh, jeg lurer på om jeg skal skrive eh, fi, Jeg eh, må gi, meg sjøl en måned på hver bok og skrive sånn ni eller ti bøker om livet mitt. Og er det greit at jeg forteller en del om deg i de bøkene? Nei. For jeg skal fortelle om meg sjæl gjennom metaforer. <laughs> det er min ting. Jeg bare kødder. Jeg skal jo det. Altså, jeg, jeg, um, det jeg kan fortelle om en metafor. Jeg kan jeg tolke den sånn jeg vil. Jeg holder på med en novelle <laughs> som handler om et verneombud som stenger arbeidsplassen og stenger seg selv inne på arbeidsplassen. Så sjefen i firmaet må komme ut og forhandle om å åpne arbeidsplassen igjen. Seriøst? Ja. Ja, jeg likte, jeg likte ideen. Så han har makten til å stenge arbeidsplassen? Ja, eller han stenger jo liksom, der kan du ikke jobbe for det er farlig. Men så eh, blir han, han går rogue, eller han blir hysterisk og ja, ja, stenger hele arbeidsplassen. Hvis det er noen lyttere nå som er veldig effek effektive på skriving, så er det jo bare så å skrive dette her ut og få ja, ja. det til, til, et eller annet før, før, du får gjort det. Ja, det var kanskje litt dumt av meg, men det, eh, det er sånn det er eh, for lytteren der hjemme så holder jeg opp en avis som det står ja, jeg, jeg, jeg, skrevet, jeg, skriver på noveller som det står 15. februar 2013 på så um, ehm, Han <laughs> ble audiofil av året jo derfra. Ja, vi sender denne her til oss selv på mail. <laughs> Men det er litt interessant. Nei, jeg, jeg, eh, kommer til å sende eh, min kort i posten til meg selv. <laughs> Det er litt interessant det der med eh, du snakker om at du heller det er med metaforer for han uh, DC Pearson snakket om det på WTF i dag. Ja, ah, er han Eller? på WTF i dag? Ja, den siste episoden. Nei, jeg har ikke fått med meg høres ut som mm. sånne jækla podcast-nerder, det eneste jeg hører Men, jeg mener ikke eh, det, ja. Ja, han var på WTF, og han snakket om akkurat det samme, så du har ikke hørt den? Nei, så det er noe jeg kan se frem til. Ja, det kan du se frem til, men jeg kan forklare, han, for, han forklarte om det som at uh, han slenger alltid inn en eller annen, eller han lir og han skriver uh, eh, bøger da, men uh, han skriver jo personlige bøger, men han, han, han putter putter tingene, eller personlige tingene, i metaforer, sånn som du snakker om. Ja, ja. Og det er, hva sånn, vår generasjons... Jeg har ikke lyst til å si vår generasjon, jeg har ikke lyst til å si ordgenerasjon engang. Nei, ja, da, han er jo ti år eller nå, så jeg vet ikke om han er en... Eh, Nei, han er jo egentlig en generasjon over. jeg vet ikke hvordan det fungerer, egentlig. Jeg vet ikke, kan ikke noen eh, skrive inn på Gmail? Hva, altså, noen kan gi oss respons på Gmail. Om... Eh, hvordan generasjonen fungerer. Hvordan generasjonen vi er i nå tidligere generasjoner og kommende generasjoner. Jeg har i hvert fall erfart på Twitter at eh, folk er veldig flinke til å beskrive, eller til å gi deg def nøyaktige definisjoner. Jeg er ikke det, men jeg var 22 followers. Altså, kun syv av de er mennesker. <laughs> det, det, sa du i første episode, tror jeg. Jeg eh, kan godt hende. En gjenvennende... Uh ja, det må du plugge Twitteren min på. <laughs> Som du sa det i første episode og i episode X. Dette kan være hvilken som helst ja. episode mellom 1 og 4. Dette, dette, dette er en generisk episode, er det Heido? <laughs> Han kan gli inn alt Dette er en fill-in-episode, <laughs> føler jeg ja. nesten. Dette er sånn som den episoden av Lost med Nicky og Paolo. Men, øh, jeg vet ikke, vi flower veldig greit nå, men øh, hvor lenge har vi tenkt å holde på? Ikke stort lenger. Jeg føler vi eh, nærmer oss halvandet time. Ja, men jeg har lyst til å avslutte litt sterkt. Ok, ja. Vi skulle kanskje avslutte med din OCD-historie, da. Ja, Hvis du bare forteller den igjen nå. Jeg, jeg følte det var den verste plassen å avslutte på. Okay. Så trenger å avslutte litt eh, på et litt... Uh, det er få ting som er morsommere enn OCD, men alligevel uh, eh, prøve å avslutte på et litt sånn gøyal plass. Ja. Skal vi ta en siste stand-up-komiker? Har du noe materiale? jeg, skal se, jeg kan finne eh, notatblokka mi her. Aktivisere fantasien deres lyttere. Tenk dere at dere står... Er du MC da? Ja. Tenk dere at dere står på Pier 6 i Kristiansand, eh, sammen med 19 andre studenter. Eh, det er en torsdagskveld. Eh, det er to for en i baren. Dere har planer om å stå opp klokka 12 i morgen og begynne å lese. Dere er klare for å bli underholdt. Det er tre... Eh, komikere eh, eh, eh, backstage som kanskje har gjort stand-up en eller to ganger før, men denne konkrete personen her har aldri gjort det før. nå skal jeg være MC-en. Ok, velkommen til P6. Woot, woot! Wow! Pier, pier 6 er plassen å være i kveld. Pier 6. Pure, pure sex. Pure sex from the creators of Fra de Østsida. All right. Um, takk til uh, eh, JP, vår uh, eh, DJ whoa, whoa. i dag. Um, mitt navn er Shortcut. Uh, jeg skal være konferansieren deres i dag. MC-en, om du vil. Eller har vi noen andre ord på dette, JP? MC. Spin that shit. Freestyler. um, <laughs> vår første komiker i kveld har aldri stått på en scene før. Det er veldig gøy. Uh, han um, beskriver seg selv som et slags norsk svar på Brian Regan. Eh, hva enn det betyr? Det trenger ikke å være nøyaktig. Det er bare det han gjør. Han selv beskriver seg som Eh, han uh, det, etter, etter, i kveld så kommer han til å pakke sagene sine og reise til Los Angeles. Ta imot um, Jan. Jan Kallhovd. Jan Kallho Ja, hallo! Eh, jeg er Jan Kallhovd. Uh, uh, har, har du tenkt på det? bryllup? Det er mye rart som skjer i et bryllup. Jeg var, jeg var i whiskybryllup her for tida uh, eh, for ikke så lenge siden, og brudgommen og brudgom... Eh, brudgommen og brud... Brudgommen og bruden eh, skrøt veldig av fotografen de hadde brukt. Han var utrolig flink. Veldig flink. Men det er jo veldig dyrt. De hadde betalt Jeg tror det var Jeg husker ikke summen, men eh, 50 000, kan det stemme? Eh, dyrt for en fotograf for eh, bryllup. Cirka, ja. Cirka. Det er dyrt, ja. ja. Nei, nå, er jo ikke, eh, nå er jo jeg veldig kjent for å være gjerrig. Eh, jeg har aldri gitt til veldedighet. Eh, gitt til veldedighet, jeg har jo gitt... Er det du eller jeg som er på siden? Det, det, det, er ingen som sier bu fra scenen. Nei? Til derfor, hvorfor prater du? Det er jeg som er på scenen! Unnskyld. Takk. Da fortsetter jeg. Jeg, det, for jeg, jeg fikk ikke, jeg fikk um, tankerekka mi var at jeg har aldri gitt til veldedighet. Men det er feil, for jeg gir jo penger til meg sjøl hele tida. Uansett, bryllupet, dere De fortalte det var en vanvittig dyr fotograf, og veldig, veldig flink fotograf. Og jeg var veldig spent på de bildene, for det er hvis det er noe jeg liker, så er det å få takkekort fra folk jeg eh, har vært i bryllup til. Jeg setter veldig pris på, og ble satt pris på etter jeg har gitt en gave. Og når jeg fikk de takkekortene, det var det rareste bildet jeg har sett. Fotografen hadde klart å kutte, altså, du så ikke håret, de hadde kuttet i panna på eh, brudgommen. Så du så, ikke, eh, du så ikke håret på han. Og på, eh, på de, det var tre bilder, og på det ene bildet så var brudeparet var helt ute av fokus. Du så en liten uh, du, så, du så brudebuketten, men du så ansiktene deres var bare helt blurry. <laughs> Hæ? Han, han liker det. Uansett, jeg tenkte det, det, kan jo ikke være ærlig, altså. Det her var en dyr 50 000 betalt for å få det i bildene Og så... Det er mye penger, jeg er helt enig. Og så traff jeg det her om dagen, og jeg sa det, ja, jeg fikk, eh, jeg fikk, eh, jeg fikk tråkkekortet deres. Og det var liksom Ja, var ikke det fine bilder? Det var, det var kjempefine bilder. Og så, og så er du det for noe. Er du med, eller du er som på scenen? 50 000. 50 000. Tur til syden for de pengene. Det er jeg helt enig, men eh, fra nå av kan vi være enige om at det er det som er på scenen. Ja, ja. Ok det er frem til skal, skal, man si til noe? Skal, si skal, skal, jeg si det til dem? At de bildene er helt forferdelige. De, de, de fungerer ikke. Hodet var kuttet, han er halvveis av. De var ute av fokus på det andre bildet. Dette er mer en film enn en joke. Er det du eller jeg som er på scenen? Du. Ok. Er vi enige om det nå? Ja. Takk. Og på det tredje bildet På det tredje bildet så var det bilder av fotografen. Jeg tror det er et perfekt sted å avslutte dagens H.C. Andersen store lisensparty, dere. Yes! What? Takk for uh, alle som har hørt på. Gå inn på Facebook, Twitter. At eh, t understrek e n At Orion Peds med sett på slutten. Gå inn på uh, Dette må vi legge bakgrunnsmusikk på, sånn aggressiv bakgrunnsmusikk. <laughs> Gå inn på MySpace, Tumblr, Twitter. Gå inn på MySpace. Jeg er på MySpace ennå. Det er umulig å komme seg ut derifra. Bare, bare, søk oss opp på sosiale medier, lik oss, eh, gå inn på iTunes, subscribe, eh, gi oss eh, ratings, sjekk ut produktene som vi har snakket om her i dag, de kommersielle produktene som vi selger for selskaper som har blitt større enn folkene som jobber der, som organisme. Noe mer du vil si før vi avslutter? <laughs> nei, <laughs> nei. Da bare lar vi det dø sakte og stille ut. Yes.